Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Rabb kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-50 uh, yaitu eh, dalam buku Al-Fiqhul Muyassar ala Dawil Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas ada dua alasan yang membolehkan atau yang dibolehkan bagi seorang muslim atau muslimah untuk tidak berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Yang pertama, muallif menyebutkan adalah sakit dan lanjut usia. Secara zahir, ini bukanlah satu uzur atau bukan satu alasan namun dua. Pertama sakit, kemudian yang kedua lanjut usia. Memang sakit adalah salah satu uzur atau alasan bagi seseorang untuk dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa di e, siang hari bulan suci Ramadan. Namun wajib bagi dia untuk mengkodonya, menggantinya di hari-hari yang lain. Kemudian yang kedua lanjut usia. Lanjut usia ini juga e, merupakan uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Namun bagi orang yang lanjut usia tidak e, diwajibkan bagi dia untuk mengkodonya, menggantinya di hari-hari yang lain. Namun dibolehkan bagi dia untuk membayar fidyah. Yaitu uh, nisfu sa' sebagian kata ulama. Yang jelas fidyahnya diberikan kepada uh, eh, fakir miskin sekali uh, makan satu hari ya. Satu hari uh, puasa memberikan satu kali makan uh, fakir miskin sampai dia kenyang. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam buku ini muallim menyebutkan alasan-alasan yang lain yaitu e, eh, bersafar e, bepergian dan ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi intinya walaupun muallim menyebutkan di dalam buku ini buku Al-Fiqhul Muyassar ala Dhoil Kitab was Sunnah ada dua sakit dan lanjut usia itu kita sebutkan dua bukan satu. Kemudian yang kedua mualaf menyebutkan safar, namun intinya ada tiga. Yang pertama orang yang sakit, yang kedua lanjut usia, yang ketiga dalam perjalanan ataupun musafir. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas alasan-alasan yang lain yaitu haid dan juga nifas bagi perempuan yang haid ataupun yang nifas wajib bagi mereka untuk membatalkan puasanya dan wajib bagi mereka untuk e, mengqadanya beda halnya dengan yang alasan yang sebelumnya kita katakan bagi orang yang sakit atau dalam keadaan perjalanan ataupun orang yang sudah tua renta mereka itu ada pilihan bukan kewajiban bagi mereka meninggalkan puasa tersebut, namun pilihan. Boleh berpuasa, boleh juga diganti pada hari yang lain. Atau bagi orang yang lanjut usia, boleh dia berpuasa kalau tidak sanggup, maka memberikan makan fakir miskin. Namun yang ini adalah haid dan nifas, wajib bagi mereka untuk meninggalkan puasa, tidak pilihan. Sebagai contoh umpamanya, walaupun seorang perempuan tersebut haidnya satu menit sebelum berbuka dia juga wajib uh, membatalkan puasanya tersebut dan menggantinya pada hari yang lain. Umpamanya pada tanggal 1 Ramadan seorang perempuan masih suci sampai jam 6 juga masih suci, suci. Jam 6 sore. Uh, mungkin kita di uh, daerah Sumatera Utara berbukanya mungkin jam 6.30 atau lebih sedikit. Umpamanya dia masih suci dari jam puluh sore. Belum berbuka. Dan jam berbuka untuk daerahnya umpamanya jam eh, uh, 6.35 umpamanya. Dia jam puluh masih suci. Kemudian jam 6.31 kemudian dia keluar haid. Maka wajib juga bagi dia untuk uh, membatalkan puasanya dan menggantinya pada hari yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif mengatakan <clears throat> wanita yang mendapatkan haid dan nifas harus berbuka maksudnya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Puasa baginya haram, di sini jelas ya. Maka bagi wanita yang haid ataupun yang nifas, haram bagi mereka untuk berpuasa di siang bulan suci Ramadan dan juga puasa-puasa yang lain. Seandainya tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah, jelasnya. Seandainya seorang perempuan yang haid ataupun nipas tersebut bersikeras dia untuk melanjutkan puasanya, puasanya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri uh, radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika min nuqsan diniha Bukankah bila seorang wanita mengalami haid dia tidak salat dan tidak berpuasa itulah di antara kekurangan agamanya Hadis ini diriwayatkan al Imam Al Bukhari nomor 304 jadi dalam hadis ini jelas ya, Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwasanya perempuan yang haid ataupun yang nifas tersebut uh, tidak salat dan juga tidak berpuasa. Namun bagi mereka cukup mengqadha puasanya saja dan tidak mengqadha salatnya. Dan ini keringanan dan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga muallif e, mengatakan kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Ini yang kita katakan tadi dan hadis ini merupakan hadis ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau mengatakan dahulu kami e, biasa mengalami haid kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 335. Di sini jelas ya. Bagi wanita yang haid ataupun yang nifas, mereka tidak boleh berpuasa, tidak boleh salat. Namun bagi mereka wajib mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah uh, salah satu umur yang membolehkan uh, bagi terkhusus wanita ya untuk tidak berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Wanita yang haid dan wanita yang nifas. Wanita nifas umpamanya wanita yang uh, mengeluarkan darah uh, setelah melahirkan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya nifas ini adalah berbeda pendapat di kalangan para fukaha dan juga para ulama. Namun pendapat yang membuat kita lebih mudah untuk memahaminya adalah uh, wanita yang melahirkan dan mengeluarkan darah. Ya. Memang sebagian di kalangan para fukaha mengatakan darah nifas itu tidak hanya tidak hanya tercukup setelah melahirkan. Namun jika ada darah satu hari atau dua hari sebelum melahirkan keluar darah itu disebut dengan darah nifas. Eh, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pendapat yang lebih sahih adalah damu al kharij aqibal wiladah, yaitu wanita itu disebut nifas jika dia melahirkan dan setelahnya keluar darah. Waktunya tidak ada ketentuan dalam syariat. Uh, waktu uh, maksudnya waktu uh, singkatnya ada yang uh, satu jam, ada yang satu hari. Namun untuk batas maksimalnya pendapat yang lebih kuat adalah 40 hari. 40 hari. Jika wanita tersebut nifas dan sudah 40 hari dari hari ke, uh, kelahiran, maka darah setelahnya itu disebut dengan darah istihadah. Maka berlaku kepada dia hukum bagi orang yang uh, tidak nifas lagi, hukum bagi wanita yang istihabah. Jadi boleh dia puasa, boleh salat dan sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh kita buat ya. Wanita yang nifas juga diharamkan bagi dia untuk berpuasa. Jika keluar darah nifas dan dia dalam keadaan berpuasa, puasanya juga wajib dibatalkan dan wajib bagi dia untuk mengqadanya pada hari-hari yang uh, akan datang. Namun nanti akan kita sebutkan perselisihan di kalangan para ulama di sini dan nanti akan kita rojihkan mana yang lebih kuat pendapatnya. Jika seorang wanita yang hamil hamil dia sudah mendekati sembilan bulan atau mendekati hari melahirkan. Dia dalam keadaan berpuasa umpamanya. Kemudian dari pagi hari dia berpuasa, dari fajar sorik ya, dari sholat subuh dia berpuasa. Kemudian di sore hari jam 6 sore umpamanya dan belum masuk waktunya berbuka. Dia melahirkan dan keluar darah. Uh, nifas. Maka wajib bagi dia untuk membatalkan puasanya. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya uzur yang membolehkan bagi seseorang untuk tidak berpuasa di siang hari bulan suci Ramadhan adalah kehamilan, maksudnya hamil ya. Hamil dan juga menyusui. wanita yang hamil dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa di e, siang hari bulan suci Ramadan dan juga wanita yang menyusui jadi ketika dia hamil semuanya melahirkan anak masuk waktu menyusui dan dibolehkan juga bagi dia untuk tidak berpuasa di eh, siang hari bulan suci Ramadan Dalam hal ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah wanita yang hamil dan juga wanita yang menyusui wajib bagi mereka mengqadha atau membayar fidyah? Di sini ada eh, beberapa pendapat yang masyhur. Yang pertama adalah di kalangan para ulama ada yang memasukkan wanita yang hamil atau wanita yang menyusui ke dalam hukum orang yang sakit ke hukum orang yang sakit sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ Dan siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, lalu dia berbuka, maka hendaklah dia menggantinya di hari yang akan datang. Jadi mereka menghukumi orang yang hamil, orang yang menyusui ini ke dalam hukum orang yang sakit. Jika uzurnya telah hilang atau illahnya telah hilang, maksudnya jika dia telah tidak menyusui lagi, maka wajib bagi dia untuk menggantinya di hari yang akan datang. Jadi ini merupakan pendapat eh, sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib dan juga pendapat ulama karismatik Saudi seperti Syekh bin Bas dan juga Syekh Uthaimin dan eh, mereka ini berpendapat kita katakan ulang ya kita ulangi eh, orang yang menyusui dan orang yang hamil mereka masukkan ke dalam hukum orang yang sakit ini pendapat yang pertama kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya wanita yang haid maksudnya wanita yang hamil ya bukan haid wanita yang hamil atau wanita yang menyusui cukup bagi mereka e, membayar fidyah tanpa mengqadha pendapat yang satu tadi wajib bagi mereka hanya mengqadha pendapat yang kedua ini cukup bagi mereka membayar fidyah bagaimana itu umpamanya wanita yang hamil wanita yang menyusui mereka meninggalkan puasa umpamanya sebulan penuh sebulan penuh maka cukup bagi mereka hanya membayar fidyah memberikan makan fakir miskin nisfu sok setengah sok atau kira-kira satu setengah kilo makanan pokok ya dan lebih baik lagi kita berikan kepada mereka yang sudah matang ada kalau kita di Indonesia umumnya ada nasinya ada lauknya, ada sayurnya. Dan itu cukup mengenyangkan satu orang fakir miskin satu hari puasa. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, dalam hal ini banyak sekali pendapat para ulama. Pendapat yang ketiga mereka mengatakan wanita yang hamil atau wanita yang menyusui bagi mereka mengqadha dan juga membayar fidyah. Dan juga di kalangan para ulama ada yang berpendapat bagi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui tidak ada baginya mengqadha dan tidak juga membayar fidyah. Ini pendapat az-zahiriyah. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sebagian para ulama ada yang memperincikan. Seperti jika orang yang hamil atau orang yang menyusui itu meninggalkan puasa karena takut kepada dirinya, ada mudarat kepada dirinya dan mudarat kepada anaknya. Jadi dua, mudarat kepada dirinya eh, menimbulkan mudarat kepada anaknya, maka dia wajib mengqadha dan juga membayar fidyah. Namun jika dia hanya meninggalkan puasa karena takut akan dirinya, umpamanya, maka dia cukup uh, mengkodonya. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah bagi wanita yang hamil dan juga wanita yang menyusui bagi mereka hanya membayar fidyah tidak mengkodok puasanya. Dan ini pendapat sahabat yang mulia Ibnu Abbas, turjumanul Quran. Dan juga dalam riwayat eh, Ibnu Umar, radhiyallahu anhumah Dan juga pendapat uh, di kalangan ulama modern sekarang, sekarang seperti Syekh Albani dan juga pengarang buku uh, eh, Al-Wajiz ya, uh, Al-Badawi dan juga tentunya dalam buku kita ini Al-Fiqhul Muyassar mereka menguatkan pendapat ini. Kenapa? Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka cukup bagi mereka untuk memberikan makan uh, fakir miskin dan beliau menyebutkan dalam hal ini bukan hanya orang yang eh, tua renta saja dan bukan juga hanya orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya namun dia menyebutkan juga dalam hal ini adalah wanita yang hamil dan juga wanita yang menyusui karena sungguh sulit bagi mereka untuk uh, melakukan itu karena di tahun pertama umpamanya dia hamil kemudian di tahun kedua dia menyusui di tahun ketiga juga dia menyusui. Jadi tiga tahun berturut-turut dia mendapat uzur ini. Jadi pendapat yang lebih kuat dalam hal ini wanita yang ha hamil, wanita yang menyusui cukup bagi mereka untuk membayar fidyah saja. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif mengatakan bila seorang wanita dalam keadaan hamil atau menyusui sementara dia khawatir terhadap keselamatan dirinya atau anaknya disebabkan berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas, sahabat yang mulia ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wada'a 'anil musafiri shatrus salah was-shaum wa 'anil hubla wal murdi'i as-shaum." Artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kewajiban dari musafir setengah salat yaitu satu salat yaitu ini hanya untuk salat-salat yang empat rakaat. Empat rakaat menjadi dua rakaat. Namun jika salat itu dua rakaat tetap dua rakaat. Dan jika salat itu tiga rakaat maka tetap dengan tiga rakaat. Kemudian dan puasa, maksudnya orang yang musafir diberikan kemudahan bagi dia untuk uh, setengah salat dan juga diberikan kemudahan bagi dia untuk uh, berpuasa dan menggugurkan kewajiban puasa dari wanita hamil dan juga wanita menyusui. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankan hadis ini dan juga dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita hamil dan menyusui harus mengkodok. puasa pada hari-hari di luar bulan puasa. Dan itu makna dan itu manakala mereka mengkhawatirkan diri mereka apabila tetap berpuasa. Ini sudah kita bahas tadi ya. Eh, jadi di sini Muallim mengatakan jika dia takut terhadap dirinya, maka dia mengqadha puasanya. Tetapi bila wanita hamil mengkhawatirkan janin dan kandungannya atau wanita Uh, menyusui mengkhawatirkan anak susuannya maka di samping qada dia juga harus memberi makan seorang miskin sebagai ganti puasa setiap harinya ini berdasarkan ucapan Ibnu Abbas wal murdi wal hubla idza khafa ta'ala auladihi ma aftarata wa at'amata wanita menyusui dan hamil bila mengkhawatirkan anak-anak keduanya maka keduanya boleh tidak berpuasa dan harus memberikan makan fakir miskin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini muallim menyebutkan jadi kesimpulannya bahwa sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa ada empat. Nah, ha, di sini muallim menyebutkan ya, ada empat. Namun kita perincikan lagi nanti. Beliau mengatakan safar, jelas. Bagi orang yang safar, nah, ha, dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa di siang bulan hari suci Ramadan ya. Namun wajib bagi dia untuk mengkodonya. Dan bagi orang yang sabar sudah kita jelaskan eh, mana yang lebih afdol bagi dia berpuasa atau tidak berpuasa itu sudah kita jelaskan. Tentunya bagi orang yang musafir jika e, safarnya itu tidak mengganggu apa yang dia niatkan dalam safar tersebut maka lebih baik bagi dia untuk e, berpuasa. Namun jika e, berpuasa mengganggu oh, apa yang dia niatkan dalam safar tersebut, maka dimakruhkan bagi dia untuk berpuasa. Namun jika dia berpuasa bisa membinasakan dia dalam keadaan safar, maka haram bagi dia untuk berpuasa. Maka dia harus berbuka dan diganti pada hari yang lain. Kemudian ini yang kata Malik ya, uzur yang pertama safar. Kemudian uzur yang kedua sakit. Jadi orang yang sakit juga dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan, namun wajib bagi mereka untuk mengkodonya, menggantinya. Bagi orang yang sakit, mana yang lebih afdol? Jadi bagi orang yang sakit, jika sakitnya itu eh, dia berpuasa tidak berpengaruh kepada sakitnya, tidak menambah masa sakitnya, atau tidak membuat dia uh, lebih uh, lama sakitnya nanti maka dalam hal ini kalau jika tidak mempengaruhi maka lebih baik bagi dia untuk e, berpuasa namun jika sakitnya tersebut jika dia berpuasa dapat menambah masa sakitnya maka lebih baik bagi dia untuk e, tidak berpuasa namun jika dia berpuasa dalam keadaan sakit bisa membunuhnya membinasakannya maka haram bagi dia untuk e, berpuasa kemudian Uzur yang ketiga adalah haid. Jelas, wanita haid tidak dibolehkan bagi dia untuk berpuasa di siang hari bulan suci Ramadan. Kemudian uzur yang keempat adalah nifas. Uh, kemudian uzur yang selanjutnya adalah uh, orang yang sudah tua renta, baik laki-laki ataupun Perempuan. Kemudian ujur yang selanjutnya adalah wanita hamil dan juga wanita menyusui. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita dan juga dengan ilmu ini kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته